Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning haj qilishi. Shu yili, ya'ni Hijriyaning 9-yili Zulqayda yoki Zulhajjida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning haj faoliyatiga yetakchilik qilish uchun abu bakr roziyallohu anhuni haj amr qilib evatdi abu bakr roziyallohu anhu yo'lga chiqib bo'lgandan keyin mushriklar bilan bo'lgan barliq ahd kelishimlarni amaldan qoldirish va uni kang avomga oshkora jakorlash to'g'risida sura baroatning bosh qismi nozil bo'lgan bo'lg'ashqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arablarning an'anaviy odati bo'yicha qon qisos va ehsodi to'xtamlarni amaldan qoldirishdagi jakor nomalarni Aşı cəhətdən bir kişi bevasitə yetkizish qoidasiga asosan Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu'nun məxsus bu jakarnamını yetkizishga evatdi. Ali radhiyallahu anhu buyruqqa binoan otilinib Araj yoki Zajdan degan joyda Abu Bakr radhiyallahu anhu bilan uchrashdi. Abu Bakr radhiyallahu anhu "Amirmo yoki Ma'murmo?" deb so'ragan edi. Ali radhiyallahu anhu "Yo'qsa, albatta Ma'mur" dedi. Ondan ikkaylan birlikda Makkaga keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kishlarning haj ibodatiga yetakchilik qildi. Nahr kuni, ya'ni Zulhajjaning 10-kuni hit kuni bo'lib edi. Ali radhiyallohu anhu Minodagi jamrat yanada turib kishlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farmonini jakolida va orada ahdnoma bor taraflarga musulmonlar bilan bitilgan ahd kelishimlarning amaldan qoldirilganligini uqtirdi va ularga 4 oy muhlat berdi. Шуныңдек арада әкті келішім болмағанлағыма 4 ай мөхләт берілді. Әмма мұсылманлар білән түзген келішімләге әмәл қылған və müsəlmanlara qarşı düşmən güclərini qollaş tərəfdarı olmağanların əhd kilişimləri əsl belgilənən müddətə qədər gücə ega qılıb qaldırıldı. Əbu Bəkr yana məxsus cəkkatçılarını evətib kişilər arasında bu ildən etibarən müşriklərin həcc qilish və yalang'ochlarning Beytullohni tavob qilishi qat'iy ma'ni qilinadi deb jakarlozdi. Bu jakarnama Arab yerim arıldı mushriklarga xotim berilganligini va uning endi kammasga ketganligini uqtirdi. Janglarga nazar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tashkillagan janglarga, evatlagan qo'shin va lashkar yurishlarga nazar soladigan bo'lsak, biz va bizdan boshqa urush vaziyatiga, urushning ta'siri va orqa ko'rinishlarga to'g'ri fikr qilib, ilmiy yakun chiqara oladigan har qanday bir aql egasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni peygamberlik ve elçilik babıda en uluk, en kat peygamber boğunu dek, siyasi saadımı dünya tarihideki en kabil, en cesaretlik herbi alim, yüksek pen paraselik siyasun ve tendüş yok uluk şəxs dəb itiraf qınmay پیغمبر صلی الله علیه و سلم خایس qaysi bir اتلانسون، او چوکم çoxum پن pen تورن مس جسارت، va dona tədbiri bilan dal vaqtida eng muvofiq paytda atlangan. Shunga u qo'shinlarni safarbar qilish, strategik muhim nishonlarni bekitish, zarba berishga qulay o'rin va afzal sharoitlarni oldin egilash va jang vaziyatini foydali tarafga burash qatorliq jihatlarda dona tadbir qo'llanib qilcha bexasdalik qilmaganlik uchun hech qanday jangda mag'lub bo'lgani yo'q. U shu sohalarning hammasida o'zining o'zgacha siyosiy va harbiy ilmga ega ekanligini, harbiy ishlarda dunyoda tangdish yo'q shaxs ekanligini isbotladi. Uhud jangi va Hunayn jangida yuz bergan qisman tradigiyalar bo'lsa, qo'shinning qisman a'zolaridagi که masalan, Hunayn jangidagi fojiaga o'xshash yoki qo'shindagi ayrim kishilarning buyruqqa bo'ysunmaganlik, Uhud jangidagiga o'xshash va yoki lashkari amr farmonlarga eg'ir xiloflik qilganligidan kelib چخته. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзгече қабілеті ва иқтидары елік ішкі жаң, Оғуд ва Унайын жаңыды мұсылмалар талапетке жол қып қечіп кеткенде тихамы рошан ифадаланды. О алдыңғы сәпте тәуренмей мұстәккем тұрып, өзінің өзгече дана тәдбірі білән düşmanning qurshab yo'qitish planini bechit qildi. Masalan, Uhud jangida yoki bo'lmasa urush yo'linishini o'zgartirib Мәсәлән, Хунайн җиңгәдә мәгълүбиятне гәлбегә айландырды. Албуки бунда хәтерлек әһвалларда адәттә хәйле кабул командаларның рой төшүп, ишенче юкалатыда, бу чагда уларда фақат жан куткызып кетиштен башка хыял булмайды. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maxsus harbiy ishlar qo'mondonligi ilmi va amaliyotidagi aloyidligidir. Boshqa taraflarni olsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu janglar orqali omonlik va tinchlik o'rnatdi. Fitna fasod yo'chiqlarini atdi. Islom dini bilan mushriklik o'ttirisidagi kurashda dushmanning ayvisini yerga urib, ularni tinchlik kelishim ustiga so'rab keldi va to'solg'ularni yengib, yo'lni rivojlantirib, da'vatga so'rin hozirladi. Shuningdek, u yana bu janglar orqali samimiy, sodiq sahobalarni dilida nipoq kesilba aldamchi xiyonatkorlardan ayirib oldi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жариянды яна zo'r bir turkum qobiliyatli harbiy qo'mondan va siyosiyonlarni yetishtirib chiqdiki ular keyingi kunlarda iroq va shom jang maydonlaridagi paris va rum lashkarlari bilan bo'lgan urushda jang tadbiri va urush vaziyatini to'g'ri mo'lcharlab jasur irodasi va o'zlarining alohida iqtidori bilan dushmanni mutlaq ustunlik bilan yengib ularni uy makon yer zamin va bog'varallardan ayirdi Шуныңдак у яна бу жаңлар аркылы мусулманларны зөрүр болган туралгы жай, терилгы yer va hunarkasb qatorliqlarga ega qolgandan sirt, pul mol, uy makonlardan ayrilib qolgan musulmonlar masalasini obdan ал qildi. Qoral yaraq, urush qatnash, lashkari hozirlik ва ommaviy farovonlik aslahalarga asos soldi. У бу muvaffaqiyatlarga kishilarga qilcha zulm qilmay, oqni qorga aralashtirmay erishdi. Eng muhimi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jaholiyat davridagi begunoh qon to'kishga sabab bo'ladigan cho'ng kichik urushlarning nishon maqsadini o'zgardi. Ayni chog'da elib berilgan jaholiyatchi urushlar bulang-talang qilish, qirg'in qilish, zo'ravonlik kuchini namoyon qilish, tajovuzchilik qilish, intiqom elish, ojizlarni bo'zaq qilish, uy imorat va bog'vorallarni vayron qilish, ayollarni dafsanda qilish, qizlar va ojiz sabiyalarni xo'rlash, hayvonlar ва jonliqlarni qirish ва ziminda xohlagancha zo'rliq zo'mbuluq ва buzg'unchilik qilishdan iborat edi hamda bo'lsa bu urushlar ислам dinida ulug'vor нишан, yuksak ғоя ва madiyalashga arziydigan maqsadlarni ishga oshirishdagi kurashga aylandi bu хил kurash orqali insoniyat har vaqt har makonda izzatlanadigan bo'ldi chunki amdiki urush исламда insoniyatni mustabidlik ва zo'ravonlik tuzumidan adlu adolat va insob tuzumiga, ochko'zlar ojizlarni bo'za qiladigan nohaqchilik tuzumdan, kuchliklar zo'ravon bo'lmaydigan, ojiz himoya qilinadigan adil tuzumga ko'chishga kurashga o'zgardi. Bu urushlar endi Alloh taolaning ziminni aldamchilik, jinoyatkorlik, isyankorlik, zulm va zo'ravonlikdan tozalab, muqimlik, tinchlik, mikri muhabbat va adl-adolatni ishga oshirish va kishilik qimmatga hurmat qilish, kishilik qadr-qimmat va odamgarchiliklarga rioya qilish uchun kurash qilishga o'zgardi. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yana mushu jarayonda urush va jang maydoniga oid bir qator qoida nizomlarni o'rgatdi. U butun qo'shin va qo'mondonlardan bu nizomlarga qat'iy rioya qilishni, hech qanday vaqtda buningdan chetnab ketmaslikni talab qiladi. Sulaymon ibn Burayd otisidan naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir odamni biri qo'shin yoki biri fidoilarga qo'mondonlik qilib tayinlasa uni ayrim chaqirib shu kishining o'zini mo va qo'shindikilarni allohdan qo'rqishga tavsiya qiladi Ondan ularga bismillah ya'ni allohning ismi bilan jangga otilinglar mushrik bo'lganlar bilan urushinglar jangda xiyonat qilmanglar aldab o'ltirmanglar o'liklarni parchalab tashlamanglar balalarni o'ltirmanglar deydi u yana ishlarni o'ngaylashtirishga buyuradi Asallashtiringlar, qiyinlashtirmanglar. Tinch xotirjamlik his qildiringlar, nafratlantirmanglar deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qavmning diyoriga ketishi yetib kelsa, tong otmog'icha ularga hujum qilmaydi. U o'tqa tashlab o'ltirishni qattiq cheklaydi. Qiynab o'ltirish, ayollar va balalarni o'ltirishdan va ularni xo'rlashdan to'saydi. Qaraqchilik va bulonchilikni qat'iy cheklaydi. U deydi: Bulangan mal ölüknün tabıdımı bətterdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dehqançılıq ziraatlarga buzğunçılıq qilish, chorv mollarni o'ltirish, daldaraq, o'rmon bo'stonlarni kesib tashlashdan to'satdi. Biroq qattiq muhtoj bo'lib boshqa chiqish yo'li bo'lmasa, u buningdan mustasno edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkani fath qilganda bundoq farmon tushirgan. Yordorlarga to'pilib o'val qilmanglar, qashqonlarni qo'g'limanglar. əsrlərini öldürmənglər. O, əlçini öldürməslik qaydasıga başdan axır qətli əməl qılğan. Zimmini öldürüşdən çəkləb fərman çıxarğan. O mındaq degan: Kimki zimmini öldürsə, o cənnətin hidini puryanmaydı. Halbuki cənnətin hidi 40 yillik musafadan kelib tururdu. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam mana adil və ulug'vor qoida nizomlarni o'rnatish orqali islomdagi urushni va jang saflarini jaholiyatning nopok kir va dog'lardan tozalab muqaddas o'ringa ega qildi odamlarning allohning diniga to'p to'p bo'lib kirganlik makkani fatih qilishi yuqorida tilga ilib o'tganimizdek mushriklikka tal to'kis xotimi berilgan eng oxirgi bir qitimliq hal qilg'ich jang bo'lgan edi arablar buning bilan haqni oqni ayirib oldi ko'ngil osmonlarini qoplab olgan shak shubi qora tumonlari asta استاستا yo'qoldi Natijada ular islom diniga aqida bog'lashdi. Amr ibn Salama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz bir suv bo'yida tirikchilik qilatdik. Bizning yenimizdan karvonlar o'tsa, ulardan Makkiliklarning ahvoli qandaq? U odamning, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni demakchi. Ahvoli qandaq deb so'raydik. Ular: "Eliq odam Allohning uni payg'ambar qilib avatganligini, uningga undaq-mundaq vahiy nozil qilinganligini deb yuriydi." deydi man ularning naql qilganlarini yodlab olatdim u manga go'yo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z eg'izi bilan aytib bergandek tuyuladi arablar o'zlarining islomiy e'tiqodini makkaning fathi qilinishiga bog'lab turgan edi ular muhammadni makkaliklarga salayli agar u makkaliklar ustidan g'olib kelsa rost payg'ambar bo'ladi deydi u makkani fathi qilib edi hamma xalq musulmon bo'lishga Mening otam va buvamni oldirab musulmon bo'ldi. Otam Madinadan qaytib kelib edi. U Alloh bilan qasamki, men haq payg'ambarning yenidan keldim. U falon namozni falon vaqtda o'qinglar va puston namozni puston vaqtda o'qinglar. Namoz vaqti kirsa, biringlar azon to'langlar. Qur'onni ko'proq biladiganlar imom bo'lsin dedi degan. Bu vaqt Makka fathisining jamiyat taraqqiyotiga, islom dinining shoni shavkitining o'sishiga Әң мойымы әрәпләнің тезірек bir мәуқаға kelib, İslam diniga aqida bog'lashga qanchalik zo'r ta'sir ko'rsatganligini tushuntirib berdi. Makka fathesining bir ta'siri Tabuk jang'idan keyin texmi ro'shan ifodalandi. Biz mushu 2 Hijriyaning 9 va 10 yilda Madinaga uzilmay elchilar kelib ketib turganligini, kishilarning Allohning diniga top-top bo'lib kirganligini ko'ramiz. Amli bir misolni olsak, Мәккені фәте қылышты мұсылмалла қошынның ұмым саны 10 мың кіші әтрапыда еді. Бұныңғы толық бір ел نو امام سانه بردلا мұсылмалла қошынының ұмым саны бірділі 30 мыңдан آدم кетті. یعنی әджетіл видады адам деңізі, яны 100 мыңдан көп адам пәйғамбар саллаллаху алейhi вәсәлемнің әтрапыда اقب تلبیه لبایک ایت تکبر الله اکبر تسبیح سبحان الله va tahmid labbayk hamdu o'qib yer jonni larziga keltirdi elchilar o'maklari tarixchilar yezib qoldirgan elchilar o'maklari yetmishdan oshadi ammo biz bu yerda faqat tarixiy ahamiyati zo'r va ijtimoiy ta'siri kuchli bo'lgan bir qism elchilar o'maklarining ahvolini tilga ilib o'tamiz ko'p qism qabila va oymoqlarning elchilari garchi makka fathiyasidan keyin kelgan bo'lsimi lekin ayrim qabila xalqlarining elchilari Makka fathidan ilgari kelganligi kitobxonlarning esida bo'lishi mumkin. Birinchi Abul Qays elchilari. Bu qabilaning elchilari ikki qitim kelgan. Birinchi qitim Hijriyaning 5-yili yoki uningdan sal oldinroq kelgan. Uning jarayoni mundaq. Abdul Qays qabilasidan Munqiz ibn habon ismli bir kishi Madinaga tijorat bilan kelib ketib turadi. u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaga qadam tashrif qilgandan keyinmi kelib turdi va islom dini bilan tanishib uningga musharraf bo'ldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uning qavmiga yozgan xitini elib borgan edi ular musulmon bo'ldi va harom oylarning birida 13 yoki 14 kishilik elchi tashkillab madinaga yavatdi bu qitim ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan iymon islom va yemak ichmak to'g'risida savol so'rdi Уларның башлығы Әшәд әсірі деген кіші әққіде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Сәнді Аллах ва Аллахның пайғамбары яқтырдыған ішкі қыслет бар екен, о босымы мұлайымлық вә тәмкеллік» деген еді. Bu қабилінің ішкінші qitim әлчі әуәткен вақты, кейінгі әлчілі yili, yani Хижрияның 10 жылыға тоғыр келеді. Уларның bu qitim әвәткен әлчілерінің саны 40 адам еді. Әлчілі ішіде Жарут ibn Алавул Абади – degan bir kishi bor edi. U aslida xristian diniga e'tiqod qiladi. U bu qitim iymon etib, nihoyat ixlosmand musulmonlardan bo'lib ketdi. Ikkinchi Davos elchilari. Bu qabilning rasmiy al bo'lib elchi avatgan vaqti Hijriyaning 7-yil yil 5, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Xaybardagi vaqtiga to'g'ri keladi. Kitobimizning 5-ida biz shu qabiladan Tufayl ibn Amro Әддуаси деген бір кішінің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Мәккедегі чеғдылы мұсылман болғанлығыны ва оның мұсылман болғанлығы Мәккеде найты зор ғулғул қозғығанлығыны сөзлеп өткен едік. О шу чағда өз йортыға қайтып халықны ізчіл исламға дәвәт қылған болсымы, олар Туфайлның чақырығы аваз қошмаған. Шуның білән Туфайл разияллаху анху уладын үмісілініп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қышығы келіп, дәвіс халқыға дуа қылышны өтінген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Ey Аллах, дәуіс халқыға идаят қылған» деп дуа қылған. Арыдан бір нәтче жыл өткенден кейін дәуіс халқы толық мұсылман болған. Туфайл разияллаху анху өз халқыдан 70 яки 80 үйлік адамны башлап, Hijriyaning 7-yili bahorda Madinaga elchi bo'lib keldi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Xaybar urushiga chiqib ketganligini uqib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyindin haybarga berib u yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashdi uchinchi farva ibn amru al juzami alchilri farva degan bu kishi shamning maon degan yeridan bo'lib rum qo'shini ichidagi birdan bir arab qo'mondoni edi qo'shimcha rum ishg'oliyatidagi arab ziminiga qo'rchoq bosh ma'mur edi u oldingi qitim musulmonlarning hijriyaning sakkizinchi yildagi moda urushida ko'rsatgan ajoyib qahramonliqlari va o'limdan qo'rqmas jasoratini o'z ko'zi bilan ko'rib qattiq ta'sirlangan va musulmon bo'lgan edi u payg'ambar ва alayhi vasallamga o'zining musulmon bo'lganligini yetkazishga bir elchilar o'miga tashkillab madinaga yo'liq soldi u elchilardan bir oq пайғамбар payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oloydan sovg'a qilib avatgan edi rum doiralari uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uni tutqun qilib hibsga oldi andin uni palastinga yollab opirib e'tiqodidan voz kechish murtad bo'lib xizmat ko'rsatish yoki o'limni tanlash ixtiyorligini berdi bu chog'da u hech ikkilanmasdan o'limni tanlagan bo'lg'achqa ular uni apra daryosi bo'yiga ep chiqib dorg'a isib o'ltirdi andin pastga tushirib qilich bilan beshini oldi 4. sado elchilari Bu elçiler ümiga Hicriye'nin 8. ili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ceyran'dan qaytib kelgandan keyinla Medine'ye kelgan edi. Vaqaning jarayoni mundaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ceyran'dan qaytish oldida musulmonlardan 200 kishilik bir qo'shin tashkillab Yaman tavalligiga tegis qilishga yuvatgan edi. Buning ichida Sadaa degan joy bor edi. Qo'shin atılınıp shu tarafdagi bir kanalının beşiği kelib tushib, u yerda bargoh qurib turganda shu qabilning boshlig'i zayd ibn oris sadoyi buningdan xabar tepib kechilab yo'l yurib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i keldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga man sanga o'z xalqimga vakolatan elchi bo'lib keldim qo'shinni qaytirib kelsang man xalqimga vakolatan sanga el bo'lishga kepil bo'lsam deb va'da berdi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi sallam qo'shinni shu yerdalik qaytishga buyruq qilib odam yevatdi Zayd ibn Haris Sadaimu qaytib ketib, xalqni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga al bo'lishga chaqirdi. Natijada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Jirandan qaytib kelish bilanlar bu qabildan 15 odam tashkillanib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bayat berishdi. Ondan qaytib kelib o'z xalqini islomga da'vat qilishdi. Buning turkisida ulardan musulmon bo'lganlar tez ko'payib, keyingi yildagi hajjatul vidoda ulardan yuz hoji makkaga kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan haj farzini ado qilishga qatnashdi beshinchi kab ibn zubayr ibn abu salmonning al bo'lib kelishi kab ibn zubayr adib va shoir oilasida dunyoga kelgan bo'lib arab shoirlari ichida eng shuhrat qozongan yetuk shoir edi u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni masxir qiladigan she'r qo'shoqlarni ko'p to'qigan edi Hijriyaning 8 yili payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Taif urushidan qaytganda Ka'bning qerindishi Bujayr ibn Zuhayr uningga maktub yo'llab, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bu qitim Makkada ilgir keyin bo'lib, o'ziga azor bergan va hajvi she'r to'qib elni qaymoqtirgan bir qism kishilarga o'lim jazosi berganligini, bir qism Quraysh shoirlarining qochib ketganligini xabar qildi. U maktubida agar to'g'ri topsang darhol kelib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den əpul sorğun, o günahını tonğan adamni ayıbkı buyurmaydı. Navadı bunda qımısan, jininga agah boğun, ahval xatarlik degan edi. Shuningdan keyin bu qarindoshlar orasida xeyli ko'p qitim maktub almashtirishlar bo'lib o'tdi. Kabga nisbatan kang jahon bog'anch tar tuyulyotdi. U qandaqdir bir qora ko'langa o'zining jinni ilish ko'ydi bo'layotgandek vahimiga patdi. Шының білән кәп бір күні құпияны алда мәдениге келді вә نماز دن бір кішінің өйгі түшті. Әдісі оның білән бамдат намызны білі оқыды. Намаздың кейін Джухайнлік еліқі кіші кәпке пәйғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмні көрістіп қойды. Шының білән о орындың тұрғанчы беріп, пәйғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмнің алдығы келіп олтырды вә оның چند تطب. ای رسول الله Kəb ibn Üzeyr təvbə qılıb müsəlman olub səndən amallıq diləb gələn ikən, əgər mən onu başlab gəlsəm, onu keçirəsəmmi? dedi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Kəbini tanımaydı. Şun o, hə, əlbəttə deyə cavab verdi. Kəb, Kəb ibn Üzeyr degan mən bolaman. Meni əfu qısla degan idi. Ənsarlardan bir kişi orundan turub onun beşini elishqa ruxsat so'radi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onunğa turib turgan. او o'tmishiga pushaymon qilib kepti dedi bu chog'da kab o'zining judoliq nomli mashhur she'rini o'qidi bu she'rning tunji misrasi mundoq boshlangan edi suat yardan ayrilib qalbim bugun jarohat farvoniman xoru zarman ishqidi shu harorat judo bo'lgan tanglida suat yarim meningdan xumor ko'zlik sho'x kabi shundoq nazokat Kəb ibn Zübeyr şeirdə yana Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namaqıl boğanlığını ifadələb bundaq yazğan. Uxsam mağa Peyğəmbər qətti ölüm buyurubdu. Ümidim və əbodun qılar mağa inayət. Qılın təxir Peyğəmbər Qur'an sizə iltifat vəz nəsihət onda bar. Müslümanğa hidayət. Tutmaq meni aldırab, çıqımçılar peylədən. Günayım yox anç köp, cıq bolğanğı şikayət. ko'rdim va ham angladim man sho'kam turgan joyda agar tursa pur quvvat pil ko'rsatib jasorat titrab ketar jaqildab jon monidan ayminib faqat olsa payg'ambar uni qo'llab himoyat o'ng qo'limni qo'ydim man bay'at uchun al guvoh vadoyi vafo mard turman gapim gapdir inovat rasululloh oldida katta meni sur besib so'zlab etib titrayman javob uchun jinoyat Goya xavfi yo'lvasning mağa tushdi dashtda yoki yalmovuz qo'li qamal soldi badhayvat. Kab yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni madilab mundaq degan. Rasululloh to'lon oy nur chaqnatar yaltirab, o'tkir shamshar yog'i u yog'dirardir talofat. Kab she'rda muhojirlarni madilagach ansorlarga til uzatdi. Chunki hiliq günü bir ansari uni o'ltirishga ruxsat so'ragan idi. Ammo muacirladın g'ayri fikr chiqmagan idi. Shunga o, salmaq qadam mağarlar janggohga o kirganda qora tambil yau qilish o'rs tegmas karomat yazgan. yozgan. musulman boldı. Musulman boğandı mı munoyati təqvadır musulmanladın bop get. Keyingi küllədi o ansorlarni madhiylab ashar yezib, ilgirki xatalıqdın əpo sordu ya. u mundoq yozgan edi kim desiman shod yashay bu jahon kang qo'ynida u cho'qim kirsin omon to'pqi ansoriy bo'lib meros qolgan yaxshilik ularga ajdod konidan yaxshilarning yaxshisi keldi ansoriy bo'lib 6. bani o'zri elchilari ular hijriyaning 9 yili safar edi kelgan ular o'n ikki odam edi ularning ichida hamza ibn noiman ismli bir kishi bor edi u elçilerge vakaleten so'z qilib biz yani o'zir halkı husay payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem'nin 6. boğusunun anı taraf tukallarımız. husayga yordam berib uni qo'llab Xoza'a va Bani bakr kabirlerini Mekke'den kollab çıkırışka yardımda boğanımız. Bizden ecdattın evlatqa, uruq tukallarımız va ko'ni qarabitimiz bağ dedi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga qizg'in kızgın muamildi boldi ve ulağı Şam'ni çokum fethi kılıdığallığı vədi vədi. Ahirda rambol rambal, chiroqchi çıraqçı, is so'rashdan va bu haykallarga otab qurbonlik qilishdan nazar aylashni topiladi elchilar iymon etib islom qoidalarini o'rganib qaytishdi yettinchi balli elchilari bular hijriyaning to'qqizinchi yili zul avvalda kelib musulmon bo'lgan va Madinada 3 kun turib, musulmonlarchilikqa zurr bo'lgan masalalarni so'rab o'ginib olgan. Ularning boshlig'i Abu Zabib ziyofatning savobi bormi deb so'rgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam albatta bor. Sening mayli boy, mayli namurat har qanday odamga qilgan xayr ihsonning sadiqasi bo'ladi dedi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ziyofat vaqti qanchalik bo'ladi deb so'rgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 kun deb javob berdi. u ezib kelib qolgan qo'yni nima qilg'uluq deb so'rab edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u seni yoki sening qarindishingning va yoki bo'ri yirtqichning dedi u yana to'gining ozg'an tozg'anlarinichu deb so'rab edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bilan sening nima koring uning bilan ishing bo'lmasin toki uni o'z egisi tepib olg'icha dedi sakkizinchi saqif elchilari Bu elçiler Hicriye'nin 9. yılı Ramazan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Tebuk uruşudan qaytib kelişi bilalla yetib kelgan. Ularning musulmon bo'lish jarayoni to'lima agir to'qay bo'lgan. Musulmonlar Toyib urushidan qaytib Madinaga yo'lga chiqish oldida turganda, ularning oqsoqli Urva ibn Mas'ud Saqafi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib musulmon bo'ldi va Toyibga qaytib Saqafilarni musulmon bo'lishga da'vat qildi. O xalqim menga itoat qiladi. va manga agishudi deb o'ylagan edi. Chunki u Saqif xalqi ichida yuqori obro'yga ega nomdor shaxs edi. Jimi xalq uni o'z farzandidan mubakkirak suyatdi va himoya qiladi. U bu qitim Safiq xalqini islomga chaqirib edi. Ular buningga ma'qul bo'lish u yoqda tursin, aksicha uningga qarshi chiqib, har tarafdan o'q yog'dirib, uni o'ldirib qo'yishdi. Oradan bir necha oy o'tib ketdi. Onların ətrafıdakı müsəlman olub peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə əl boğan cimi ərəblər bilan xaricləşib ötənməyidğanlığı göz yetib sarasimiga tushdi və oradan bir odamni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə elçilikə əvətməkçi boldi. Ular Abdiya Layl ibn Amrni tanladı və onunğa bu təklifni beribdi. Abdiya Layl ibn Amr unumidi. Çünki o bu vəzifəni oğurlab gəlsə, örvəyə oxşar qismətə qəlishdən ənsirgan idi. O mındaq dedi: Mən bu vəzifəni ada qılamayman, bıraq bir qanca adam billi basaq məyli. Şunun bilən ola Əbdiyəl Leyli ibn Əmrgə itibaqdaş qabilələrdən iki kişini, Bəni Malik qabiləsindən üç kişini qetib altı kişilik bir ümək təşkillədi. Olanın içindeki Osman ibn Əbül Əs-Səqafi, ümək içindeki ən yeşik kiçik əlçi idi. Elçiler Medine'ye gidip geliyordu. payg'ambar sallallahu alayhi və sallam Quran anlasın və kişilərin namaz oxuğunu görsün üçün onlara məscidin bir chetidan alaydı bir çidir tayyorlab berdi ular payg'ambar sallallahu alayhi və sallam bilan ətigən axşamda uchrashib turdi payg'ambar sallallahu alayhi və sallam ular bilan har qitim uçuruşqanda ularni musulmon bo'lishga da'vat qiladi. Oxir ularning boshlig'i payg'ambar sallallahu alayhi və sallamdan Madina tərəf bilan saqif o'tirsada bir kelishim tuzishni hüccetki uchun xalqı üçün zinaxorluq, erkinlik ərkillik, va və cəzanuxorluqqa yol qoyuşunu, lot butini çeqivətməslikini, ulardan namozni kechirim qilish va kichik xususiy butlarni ularning o'zlariga chaqqil sanmaslik, ondan ular al bo'lish qatorliq mazmunlarni kirgizishni shart qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu shartlarning birini qabul qilmaydiganligini aytgan edi. ular yana chidirg'i kirib maslahatlashdi va o'zaro g'ulg'ul qilishdi oxiri ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga taslim bo'lmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini his qilishib o'zlarining musulmon bo'ladiganliklarini bildirishdi faqat lot butini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam evatib chaqtirvasi fikri yo'qligini ammo saqif xalqi bu butni o'z qo'llari bilan chaqmaydiganligini shart qildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning bu shartlariga qo'shildi va ularga bir parcha maktub yozib berib, Osman ibn Abul As-Saqafini ularga amr qilib tayinladi. Sababi u elchilar orasida islomiy bilimlarni egilashga, Qur'on o'qishga va diniy ahkomlarni o'rganishga eng qiziqadigan kishi edi. Elchilar har kuni atdigan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashish uchun uni yatog'ida qoldirib qo'yib chiqib ketsa, u berib masjiddagi ilmiy suhbatga ishtirok qiladi. Elchilar qaytib kelib tushliga uxlab u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishiq berib uningdan qur'on o'qishni o'rganadi va diniy ahkomlarni so'raydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhuni izlaydi osmon ibn abul az keyingi murtatlar zamonida o'z xalq uchun eng barkatlik to'hpisi eng zo'r kishi bo'lib qoldi ayni chog'da saqif xalqimi buzilib murtad dinidan oqquvchi bo'lmoqchi bo'lganda u nasihat qilib sizlar hammadan keyin musulmon bo'lib hammadan burun murtad bo'lmanglar dedi natijada ular islomda chang turib murtad bo'lmadi elchilar toibga qaytib borgandan keyin haqiqiy ahvolni yoshirib toib xalqiga urush xavfi borligini uqtirdi va o'zlarining intayin beoromliq va qayg'u hasratga mubtalo bo'lganligini izhor qilishdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning islomdan boshqasini qabul qilmaydiganligini ulardan zinoxo'rlik aroqkashlik va jazoni xo'rlikdan qat'iy qo'l uzishni talab qilganligini bo'lmasa qo'shin tortib kelib urushmoqchi bo'layotganligini aytishdi buni anglab saqif xalqining jaholiyatchi mug'ambarligi tutib urush tayyorligida ikki uch kundek oldirash o'tdi to'rtinchi kuniga kelganda alloh taolo ularning qalbiga qo'rqinch solganchig'a ular qayta yig'ilib yilqi elchilarga madinaga qaytib muhammadning talabiga ko'nadiganligimizni uqtirsanglar deyishdi İş muşuyaga yetkanda elçiler haqiqiy ahvolni oshkorladi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tuzgan kelishimining mazmunini o'qidi. Shuning bilan Saqif xalqi to'liq musulmon bo'ldi. Oradan uzun o'tmay payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu boshchiligida bir qancha odamni lat butini chaqib o'tishga avatgan edi Butni chiqish oldida Mughira ibn Shoba radhiyallohu anhu хамралырға "Men sizlarni bir kuldirib қояй» dedi-da, қолығы bo'lqini elib бұтқы qattiq birini urdi-da, shu an o'zini yerga tashlab tepchaklashga boshladi. Buning bilan atrofda qarab turgan Toyib aholisi cho'qirishib ketdi va "Alloh Mughiraga la'nat qilsin, оның lot taqsirat qildi" deyshti. Bu chaqda Mughira sakrab o'rnidan turib, "Og'zingni yig'ish, qog'ishdak kurla. Bu degan eski tam loyqishlar xolos." dedi de butqonning darvozasiga birini urib uni o'rvatdi va yomishib yurib butaykilining ustiga chiqdi boshqalarmi chiqishdi shuning bilan lot butini guldiriltib yiqitib yer bilan tang tuzilyapti hatto butxonining o'lini ko'lab u yerdagi zibo zinnat va kiyim kechaklarni chiqarib oldi saqif xalqi qo'llarini tishlashib hayron qilishdi xolid roziyallohu anhuning odamlar qezib narsalarni ilib madinaga qaytdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u narsalarni shu kunli qo'shin orsida taqsim qilib berdi va alloh taoloning o'z payg'ambariga nusrat ato qilganligiga va o'z dinini g'olib qilganligiga hamdu sana o'qidi davomi bor